dan sembah miring ulun kapurba ring sang murbe ngrat você. E... Maweh buko sawegung masih ring delahan oh. 강낭만 무추행고 온 린증 나약한 행라

pitongo. Suwuh iku werdine sirna. Arep nenggi swasana tentrem. Dhata yiku angesti wandene pitono iku luhur. Sirna kang memala mahanari jagat tentrem lamun kita angesti marang luhuring budaya. Sesanti binika tunggalika dadya daya gesanging Budaya. winengku ugeran limo nenggih manembah mring juang kawasa tresna asih mring sesama kekadangan sesami bangsa sarasian serana kang wicaksana hanggayuh adilan para marta aruming budaya datanku jiwa uwuh sekasusura dumugi manca ringgit purawa uga ngrembaka angejawa kinarya tuladha marang tumindak utama silepat ringgit cucal labet ngempi wucal demateng kawula kang sampeyan ngempal datang muka isini us jumbuh kelawan nakah ngacap urukun tuin manunggal watak nakal pantes den bucal jigal jinigal sirno kaprapal beti nimpal dining agingi ngamal Hanenggih nagari puto ingkang minangka pambukaning kondo nenggih menika gumlaring praja Pancawati Dendra. Nagari Pancawati dumadi saking nusa kang kinepung benawi pinasak hardi ingger kancang Sundul Wiyati. Toya kang nitang kendhat mili nadyan ketiga datan nguciwani. Ilining toya pinara saking adha kemandhap ing desa ngadisa tinalangan nulya tinoto temah warata datang suloyo. dasanagari kuncara turta tinata sarwa prasaja rinengga papan pariwisata hakarya suka kang samyudak cangkrama menapa ta papaning wisata haninggih pusaka tilarang kina harupi candi dalharca datan kantun wana wisata tuwin samudra lan cakrawala lamun mulat tebaning kiblat lamat-lamat mega semburat prasasa jagat kadya sinerat nenggih menika lampahing kodrat saking kersaning Hyang Murti ngrat Dupi wanci kasaput asar mega-mega samya sumubdar sandya kala katon sumunar kebiar-kebiar hawarni sinar pindha kencana lagi binabar labet kesorot pratangga kang arsa jengkar Wiliting panyandra Pancawati negari Ketingaloh jinawi gemah Aripah Karta Tata Raharja. Loh jinawi mengkuwerdi bumi pramesti. Lire wiji tinandur mesti dadi tanaman mawarni-warni sedaya tanggo jiwani. Lemah gerasak saged den sanak siti kapur saged den lulur temah mawur dadya subur ingkang tinandur samya sumulur gemah buka wastra sarwa setemah kathah kawula padha bungah Tetasan suki sawah ser omah bondo turah gesang peredah tan wonten jan momi tenah. Ripah nenggih akeh ing jan mulo mampah datang kecacah. apan sedaya samya kemrembyah makarya ngupaya napkah siang ratri datan wegah labet wis pernah denyu kemrembyah bebasan munah watak kang serakah tut muri sunah mawadah warohmah hangesti keluarga ingkang sakinah Karto yiku dengenaken sarasen wondini toto pranyoto pernatan dadya paugeran kautaman dadi tuntunan pagarawan dadi sirian. bebrayan tansah memitran samyodaya dinayan hangajap pirukunan, murih tan wonten ingkang kapitunan tebih raos kuwati lebesanata bangkit angulir ingkang fakir kok den pikir brandal kecu samya sumingkir datanawan itu mindak nalisir mila negari pancawati winastan ageng tur inggih agung upama kali sugi gedhung labet sanata demeng tetulung wanci jawah paring tudung mangsa panas paring payung dana cepet terus sinambung ingkang tebi samya manglung ingkang celak tumiyung sedaya sami nyengkuyung temah rampung datan pekedurung hawit kabeh wis den petung sinten to ingkang ngangasta sosong agone Hari Pancawati. Wenang den ucapno jejuluk ing Sang Nata. Nenggih jejuluk Sang Prabu Rama Wijaya. Inggih Prabu Ragutama ya Sang Prabu Rama Legawa. Nalika semana nuju hari respati hanya mangsa paguna. Sang katong ya Siniwaka lenggah ing kursi denta linemekan babut permadani kang sinungging sekartanjung, Sinebaran hurap sari ginondol widulisah kasturi, kongas gandaning sang katong tepekeng parigitan. Para burung wijaya pranyoto nalindru titis botoro wisnu, milomboten mokayen tonang handum kabahagian dasari adil poro martok. paring dono saben dina age ganjar para kawula dasar wicaksana turta berbudi bawalaksana miya sing sang nata gaya para mbancethi biya temanggung ketanggung ingkang sampeyan ampil hopo kanalindran arupi bebek emas mentok emas banyak dalang sawunggaling harda walika dipanggo ingkang sarwarna Bekamberan melabar kang samya sumiwa. Wiwit saking paning ngarep dumugi jawining kali Brajanala. Kebekan wadya kang hanggantung sibo. Ing bajira ngayun ketingal rontek lan dwaja hangin danut pinindo jalado katepuh maruta. Suasana arep sidem permanem tan wonten swanten kang nyabawa. amung biasa daweng tusara kairing gusal kang lagi makarti sumawaraja ing kukila klangenan nata ingkang den piyor abdi dalem munyuk nami Kyai Kadir temah mawai dateng asil ing pananggilan Haning nggih wau ingkang ngabiyantar ing rasa nata lah menika nalendraning para wanara ngwingking saking negari guwa kisken dijuluk sang nerpati sugriwo ing wong pasinan pedhateng swaning ngaradian anoman amung cumadang marang dawing sang prabu rama wijaya hmm. hmm. I'm ramyvanne mangrenggorum ning puri mangkin tanpa kang omah Oh Sak raksat sekara siluci ungyan sang rekyan sinto lawan sang noto prabu romo Sri Tinon ing pasewakan Busana manika warna O, O Udyan panjraing sarwa rukma renggeng manik mawa retna banyo sumirat kenyaring tejo liweran lir kilat sisiring tatit wimbuh gegondom mri katiyup ing maruta saparan mangambar gunung dem jroning panangkilan semune kawuryan wekatining karsa so pareng nata Rama Prabu Kang miyos tinangkil Bidolan saban sabanakan di prabowo kekas ketarik camisa. Yayi Dimas Nerpati Sugriwo Kaula nuwun wonten timbalan ing adawu sinuwun kepareng amiji sowan kula pun Sugriwo Marmo kadang para yayi ingsun piji marak mangayun ingsun nelakake banget tarima kasih marang kadang para yayi Hawit sing andika Yayi sugriwiwit Sugriya wiwit pinanggih saengga hari iki. Datan kendhat oleh labuh sabaya pati marang pun Kakang. Orang mung gelem nampa enak lan kepenake wae. Hananging uga kepareng notohake jiwa ragane kang wigati kanggo tetombok marang apa kang dadi sediyane ingsun. Lekasing Yayi Indrapati mau tangih lamun yen pun kakang bisa hamalesa mula kabeh pangorbananing yen nrepati ingsun suwunake marang Gusti kang hanyipta jagat muga antuk piwales kang mati kel kang bisa dirasakake dening Yai Nerpati apa dene para tedhak turunmu Yai Nerpati Sugriwa Waduh Sinuwun sarmi danget dawuh paduka mekaten menika wau. Kula rumaos kebuntun margi badhe matur sinuwun. Sabab menapa? Hawit paduka Sri Naranata namung tansah hangandhapaken ing manah. Ing mangka sejatosipun menawi dipun petang saha kataliti lajeng kapenggalih ingkang kaniwening ing manah. Estonipun dereng pojo-pojo timbang menawi traju kalian lelabuhan paduka ingkang tumanduk ing kula sinuwun. Tasih ketingal cetha welo-welo ing paningal nalika kula dipun pala gantang kalian Kakang Subali. Ingkang kala semanten nyata-nyata sampun tega demateng pejah kula. Kula kasawataken Kakang Subali ngantos demawah kecepit wonten ing wit asem dampit. lajeng kula paduka tulungi tumunten ngadoni pupuh malih kanthi kula kadawan kekalung janur jene ing pamrih supados mboten klentu anggen paduka rewang dhumateng kula ing usana Kakang Subali sedo saking asta paduka ingkang sinuwun. Aduh, sinun sesembahan kula ing Madya Pada lelampahan ingkang mekaten kala semanten mboten badhe cas saking manah kula. Hawit sampun kula paku wigawekas icaripun inggih sareng kalian nyawa kula sinuwun. Pun sugriwa prasetya gesang kula sadya wanara sawetahipun kula udhakaken dumateng paduka nata. pranyata paduka satunggaling titah ingkang sampun piniji dening Gusti minangka kekandangan diwaning adil tuwin diwaning kabahagiaan sinuhun syukur bagi sekedi jemurung yai dene semono kang dateng tekad jengandika yai nerpati sugriwa lonokno nyeninggi ya mung wae ingsun pundut panggalih mojo noroso yen toro mongso keputangan budi sokopun kakang yodi sabab opo hawit lalakon kang yang suntin kanggo jeneng poro yai kolo semono bot-bote pun kakang netepi marang darmaning kasatrian koyong opo roso marming atiku nalika jeneng yang sun kaiden dining gusti biso sabiantu karibetaning yai nerpati kejaba jeneng ingsun wis bisa netepi darmaning kasatriyan. Lalakon kuwi mau jebul uga dadi sarana anggone Gusti kang nyipta jagat manggihake pun kakalan jeneng para Yayi Sugriwa. Ingkang mangkono muga Gusti angudaneni tetep lestari kemanunggalaning Prabu Rama lan kadang para Yayi Sugriwa sawadya bala Nara Yayi. Wilah ta. Nuri Kang abdi namung nekseni menapa ing dados dawuh paduka ingkang sinuwun. Kajaba saka iku ana wigati ingkang bakal ingsun dawuhake marang Kadang Puryayi. Ingsun pundhut sumeleh narasamu wening no penggalihmu ing pengajap aja nganti tumpang suh. Nggone midhangetake dawuhku iki mengko, Yai. Lho nggih, sedika Kangjeng Sinuwun. Hanjra hingkang puspita arum Kasliring samirana mrih Ong Sekar gaduh ngas gandanyo ing maweh raras renaning driya 옹옹 kadhawana dhumateng pun Sugriwa. Menggah menapa ing dados wigato sing pasiwakan. Kula sampun samapta ing gati sawega ing diri, hanampi dalu paduka nata kula nokno. Yai Nerpati Wuruhanana. Ingsun iki ngrumangsani wis lalu yuswa. Lan maneh ing donya iki ora ana barang kang langgeng. kabeh padha ngalami wah gingsir. Iya kanthi dasar kuwi mau yayi, Ingsun ngrasakake saleh keparabur lengser saka dampar kencana. Sabanjure panguwasa praja Pancawati ingsun paringake marang kang bakal mbacutake utawa nyambung sejarah ingsun. Kepriye mungguh kang dadi pemanggih Yayi Sugriwa? siang pantoro ratri mung cipta pukulun ung tanoliwan kaeksi mila katur ka ane prasasat rageng ulun kang sumembahmu gwing patanto prabu nyuwang kagungan tosing sim sasat sampun prapti katonasto pukulun wulat tenoro pati

Aduh sinuun jimat sesemban kula ngasih patitah. Kados sinambar galap lepat nebur ing mong tuna sareng kula midhanget dawuh paduka napa. Sabab menapa? Awit kula babar pisan dereng mang mireng raosan paduka anggen paduka badhe rene ke Prabon. Teka lajeng padukendra paring dawuh ing kados mekaten. Aduh sinuun. Menawi kula kadak wohang gundeli lakar makatan isining batos kulo. Kulo suwun padukindro sambun ngantos doyo-doyo rere keparabun. Awit kulo tingali dering wonten pengawangan ingkang paduka samaptaaken gumantos keparabun paduka sinuhun menika ingkang sepisan. Dini ingkang aping kali Paduka nopso menika dering dangu anglenggai dampar negari poncowati. paduka dangu lumuruk perang ing negari ngalengka mila panyuwun kula dosi nyuwun mbok inggih monggo to sang prabu rinasaken kanthi mardikaning penggalih langkung rumiyin negari pancawati menika menapa malih paduka nata ketemben pinanggih kalian ingkang garwa sang rakyat sinta ingkang sampun puluhan tahun pisah saking asto paduka ingkang sinuwun kula suwun mugi katutuk nanggen paduka hanindakin wulan madu sinduun. Idripun kalian kangge ngingar-ingar penggalih, sesampunipun paduka noto lebdehing karyo nyirna akan angkoro murkaling jaket menikipun arah wonoro jo sinduun. Yai nerpati uruhanono, tumraping Prabu Romo, menang perang bisa ngasorake watak angkoro murko iku, bebasan wis bisa ngrasakake nikmating kasuwargan langgeng nadyan to durun tepanging sedo. Lan maneh ingsun jejering narendra dadi pangarsaning para kawula nyemurupi kawulaku padha bisa mesem guyu iku mulyane ngrasaku kepara wis ngungkuli marang temanten anyar kang lagi nindakake wulan madu yayi. Yayi Nerpati. sepira suwene ngrasake marang kanikmatan kanikmataning donya menawa Gusti kang nyipta jagat ngeparengake bakal isih katok ngrasake kanikmataning kasuwargan langgeng yai mula yen kepengin gayuh kanikmatan ing kasuwargan ayo kabeh wae padha ndak derekake nindakake apa kang dadi dawing pangeran lan ngedohi apa kang dadi wewalaring Gusti kang wis tinulis ana ing kitab suci ne dewi-dewi. Nuninggi kaluhuran Bapatukanata menika wau. Sinuwun. Mila sanget-sanget anggen kula duwa dumateng kepareng Padukendra badhe lengsek prabon menika. Inggih namung labet kula samadya bala. Rumaos dereng tutuk anggenipun ngayem ing sahanap paduka ingkang sinuwun. Tuwin kula daring tutuk anggen kawula necep seserpan saking paduka Sang Prabu minangka kangge sangu gesang kula menika wau Kanjeng Sinuhun. Hawit menapa? Kejawi paduka menika ratu sesembahan kawula. Paduka nata inggih guru kula sejati ingkang nuntun gesang kula tumuju dhumateng kasampurnan Sinuhun. Yayi Nerpati nuwun kula. banget ing panarimaning sun hawit semono kang dadi rasa kumandhep marang pun kakang ning spisan maneh ndak dawang kiai ing donya iki ora ana kang asipat langgeng ingkang langgeng ya mung siji iku Gusti kang nyipta jagat kang bodho sinembah iki lan percaya yai sak dhuwur-dhuwure gunung iku isih ana kang ngungkuli dhuwur maneh Nuwun sewu sinuwun. Saupami paduka nata sastra rerek Prabon lajeng keparang paduka sinten ingkang badhe pinaji gumantos ke Prabon sinuwun. Yai sapa maneh wong kejaba atmajaning sun yai. Lho Punten dalem sewu sinuwun. Sak ngertos kula Padukendra harak dereng kagungan tuwuh. ngaturi pirsa yai sak suwene yai rekyang sinto ning kedaton ngalengka sejatine yai ratu wis kepareng anggul wentah siwi yai sinto mundhut putra andanu to anak angkat bayi mawat majaning prabu dasamuka kang miyos saka garwa selir garwa selir mau bubar nglairake banjur sida kunduran ing mongkorah wana babar pisan wis ora mikir. Mula dening Yai Rekyan Sinta jabang bayi mau pinundhut anak angkat kanthi kapadranas muka kasih Radyan Dasa Wilukrama. Gandheng ingsun pirsani wektu iki wis katon dewasa. Mula karsane ingsun ya putraku Dasa Wilukrama iku ingkang bakal ingsun winisuda minangka Narendra Pancawati Yai. Kakiat uri sang kapirangu Uri nangkul kinempit kempit Do sangat naning bawono Kong Ya si tukang walang ati, ya si tukang ana sing Ya si tukang kudu kering. Ung, um, wau to kaya mengkono. Dumeling dawing Sang Nata Sri Rama. Dene warsa misudha radyan dasa jumeneng Narendra. nganti kapiyarsa dening Raden Jayawanggoda ingkang nalika semana uga wis katon sibo. Labedatan kiat ngampah hardani lanah. Jayanggoda sigar jemangkah wani kumanasat ing saning Prabu Rama. Dadi kaget ing asam ya mulat. kula nuwun amit pasang kalimantabi tinipih nang sing kudendo cinakat nang tirta laksama sinuwun kang abdi pun wani marake ngrasa paduke ndra boten kanthi tinimbalan labet menapa awit pun jaya anggodo badhe mertilaken isining manah kula sinun. jaya anggodo sira matur apa Sulepat nyuwun pangapunten. Dupi paduke ndra paring dawuh badhe misuda pun dasawili krama minangka nalendra Pancawati. Kagiyaten manah kula kados kasamber gelap sayuta. Sabab menapa? Awit ingkang paduka dawuhaken menika wau sanget andhupara utawi aneh jinun. Anehipun ing atasipun dasawili krama menika turas sing mengsah. Kenging menapa badhe pitados nyepeng panguwas Pancawati. Nadyan to kula ngertos wewaton ing negari. menali Sudarma Lengser Prabon putra pembayun ingkang wenang hanampi panguwas. Namung mugi kawuningan bidhasa wilu krama menika wijining mengsah sinuwun. Nuwun sewu. Sinuwun saha Gusti kula kang sinta menika kula ibaratake kados dene ngingah anak singa. nadyanto alitipun dipun leliting dipun lelo-lelo namung menawi anak sing sampun ageng menawi ingkang momong boten mulat boten wurung badhe mangsa dhumateng ingkang openi ing menika dosa nyuwun panyuwun mugi paduka nata kersa anjabe dawuh kalawa kanjeng sinuwun lang-langing driya mangu mangun kung kanduan rimang ung heh para nayaka kang padha mara sibo mara mirengna kang dadi dawuh ingsun sapa wae ingkang ora sarujuk marang dawuh ingsun kena ninggalake pasiwakan nyuwun pamit sinuwun Gusti nuwun paduka ing ngadya padha. Kula nyuwunaken gunging pangapunten dhumateng lekasipun anak kula pun Jaya Anggada sinuwun. Pranyata pulunan kula ngurang susila wonten paduka ingkang sinuwun. Yai Narpati. Ing reh keluputan ingsun bisa paring pangapura. Ananging bab perkara jejeging kawibawan kudu tetep ditindakake. Muris Yenung Wibowo. Yayi Sugriwa kudu kenceng anggone ngugemi marang tembung Sabda Brahmana Raja. Yen to kawibawan mau wis kasarira mesti bisa marintah. Yayi Sugriwa kabeh ing ingsun dawuhake wis ingsun pitung kanthi jangkep. Wondene menawa ana ing Nukarta marang dawing Narendra. iku padha karo merengkang marang prerintahing ratu. Lamun ana nayaka ingkang merengkang dalem nata, apa pidanani, ndak kira yai nerapat wis pirsa. Oh nuni. Nuni. Kepareng teng abdi Sugriwa nyuwun pamit. Wigatos badhe ngrampungi prawis menika sinuwun. Monggo yai. Heh, anoman kula nok-nok. Wonten dawuh Kanjeng sinuwun. Moro diagi derekno Yayi Sugriwa. Duga-duga digawa ngati-ati aja kong sikeri senggono nun iki sendiko. abdi nyun pamit jo nyun pengestu. Badi rumokso ing reh kuncane ngasepo paduku ing kengsun sang noto kundur hang daton tindak nyolengkeh lengkeh lir singa lupa kahaya poro padoyo serimpi ngampil upacara nata. pomo kaki Nyuwun sewu monggo Ibu Rosiati keparing lajengaken mijil cengkok duplak sepadha kemawon Bu Rosiati. jeneng kleli kek